Բալզակն ասել է. «Մարդկային բոլոր գործերում հաստատակամությունն ուժի բարձրագույն դրսևորումն է։ Եղեք հաստատակամ կյանքի յուրաքանչյուր շրջանում եւ միջարաշահեք ուժի ֆիզիկական գործոնը»։ Ուրախ ենք կրկին ողջունելու ձեզ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է։ Այսօր ապրիլի 20-ն է, օրը ուրբաթ։ Մաղթելով ձեզ օրվա հաճելի շարունակություն, խոստանում ենք հագեցված եթերաժամ։ Ստուդիայում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան բնակավայրի տարածքում հնագետները կրկին պեղումներ են իրականացնում։ Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ինչ նորություններ կան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում այս շաբաթ կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում ապրիլի 20-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանաք օրացույցից։ Առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրավան բնակավայրի տարածքում հնագետները պեղումներ են իրականացնում հայտնաբերված մարտակերպ կոթողների ցակումնաբանության դրանց կիրառման նպատակները բարձելու համար։ Թեև Մարտակերտի շրջանում մարտակերպ կոթողների արկայությունը հայտնություն չէ, այդուհանդերձ հնագետները հույս ունեն, որ դրանք ի տարբերություն նախորդների հայտնաբերվել են իրենց նախնական տեղադրման վայրում, ինչը հաստատվելու դեպքում հնարավորություն կընձեռվի բարձել ինչպես Նոր Կարմիրավանի, այնպես էլ նախկինում հայտնաբերված նմանատիպ կոթողների հնագիտական միջավայրի, էթնոմ մշակութային պատկանելության ու ցակունաբանությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բացի Մարտակերտ կոթողներից հարակից տարածքում հայտնաբերվել են նաև մեր թվարկությունից առաջ թվագրվող կակարասու բեկորներ, որոնք գալիս են հաստատելու այն տեսակետը, որ Խաչենագետի հովիտը ակտիվ երկրագործական ու տնտեսական գոտի է եղել։ Նոր Կարմիրավանի տարածքում հնագիտական պեղումներով զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի կրսեր գիտաշխատող Նժդեհ Երանյանի գլխավորած արշավախումբը։ Ի դեպ, Մարտակերտ կոթողներն այս տարածքում տեղի բնակիչներից մեկն է նկատել ու տեղեկացրել համապատասխան կառույցներին։ Ընդհանրապես Արցախի Մարտակերտ կոթողները, որ տարածված են հիմնականում Մարտակերտի շրջանում եւ շրջակայքում, ներկայումս արդեն ավելի քան 30 նմանատիպ կոթող կա հայտնաբերված, սակայն ցավոք այդ 30 կոթողներից նախկինում հայտնաբերված կոթողներից որևէ մեկը մասնագիտորեն հնագիտորեն չի վավերացվել իր տեղում եւ մենք հայտնաբերել ենք դրանք արդեն տեղաշարժված վիճակում եւ նոր կարմիրավանի կոթողների դեպքում շատ մեծ ակնկալիք կա ու իսկ կա որ դրանք հենց հայտնաբերվել են իրենց կանգնեցման նախնական վայրում եւ եթե նախկինում մենք կոթողների մասին մասնավորապես նրանց թվագրության գործառույթի հարցերը պարզաբանում էինք ելնելով նրանց այլ զուգահեռներից հայտնաբերված այլ տարածքներից ապա այս դեպքում եթե վավերացվի որ կոթողները իրենց տեղում են մենք կկարողանանք հստակ խոսել Արցախում արդեն կոթողների գործառույթի եւ թվագրության մասին եւ ինչու՞ չէ նաեւ այլ տարածներից հայտնաբերված կոթողները գուցե մասնագետները փորձեն զուգահեռներ գտնել այս կոթողների մեջ։ Կոթողները թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 8-ից 6-րդ դարերով։ Գործառույթը կանգնեցվել են ամենայն հավանականությամբ ամենայն դեպս այլ տարածներից հայտնաբերված կոթողների մեծ մասը հավավերացվել է այդ դամբարանների վրա կամ այս կամ այն թաղումների վրա եւ կարող ենք նախնական խոսել դրանց այն գերեզմանակարեր լինելու մասին։ Նաև ինչ որ այնտեղ կահկարասի է հայտնաբերվել, այո։ Նոր կարմիրավանի կոթողները հայտնաբերվել են պատահաբար 2016 թվականին Մարտակերտի շրջանի բնակիչներից մեկի կողմից, որից հետո մեզ տեղյակ են վահել, տեղյակ են պահել պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության Մարտակերտի շրջանային ծառայության պետին։ Մենք գնացել ենք տեղում ուսումնասիրել եւ սկսել պեղումները։ Քանի որ այս տարածքները շատ ակտիվ բնակեցված են եղել մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ առաջին հազարամյակներում, շատ բարենպաստ է եղել եղել գուցե երկրագործության, անասնապահության համար շրջակայքում տեղյակ եք Խաչենագետն է։ Շատ բարենպաստ պայմաններ է եղել եւ այս տարածքները ակտիվ բնակեցված են եղել։ Հետևաբար այդ տարածքը այնց հարուստ մշակութային ժառանգություն է պարունակում։ Հնագիտական նյութերը հայտնաբերվել են կոթողներից մոտավորապես 200 մետր դեպի հարավ արևմուտք գտնվող ջրանցքի հատակից։ Ջրանցքը կառուցվել է 2000-ական թվականներին եւ կոթողների հայտնաբերումից հետո տարածքում հետախուզական աշխատանքներ էին իրականացնում արտաքին նյութ հայտնաբերելու եւ այլ հնագիտական նշաններ հայտնաբերելու համար եւ այդ հետախուզական աշխատանքների արտաքին նյութի հետախուզական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվեց մի փոքր գավաթ, գավաթի մի բեկոր, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 5-րդ դարերով եւ դրա շրջակայքում պեղումներ իրականացվեց, վավերացվեց հիմնահողային թաղում, որը պարտադիր չի, որ անմիջապես կապ ունենա կոթողների կամ նրանց կանգնեցնողների հետ, բայց ամենայն դեպս ցույց է տալիս տարբեր տարիներին Տիգրանակերտի հնագիտական աշխավախմբի կողմից Խաչենագետի հովտում տարբեր վայրերում նույն այդ ջրանցքի հատակից, որտեղից որ հայտնաբերվել է այդ սափորը, նույն այդ ջրանցքի այլ հատվածներում եւս պատահաբար հայտնաբերվել են տարբեր սափորներ, տարբեր հնագիտական իրեր, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ այդ տարածքները Խաչենագետի ներքնահովիտը շատ ակտիվ բնակեցված է եղել առնվազն մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ առաջին հազարամյակներից սկսած կատարել։ Նժդե Երանյանի խոսքով Մարտակերպ կոթողների գիտական հետազոտությունն Արցախի Տիգրանակերտի եւ շրջակայքի ուսումնասիրության մասն է կազմում։ Կոթողների ուսումնասիրությունը կարևոր է ինչպես Արցախի եւ Ուտիքի, այնպես էլ Կովկասի եւ ողջ Առաջավոր Ասիայի մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակի պատմության ու մշակույթի համար։ Արցախի քարե Մարտակերպ կոթողները նախաքրիստոնեական մշակույթի կարևոր բաղկացուցիչներից են։ Դուք լսեցիք Վաննովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Օսմանական գոլաշները կատավի Պաշարել են բերլերները սոսկալի Պաշարել են Krishna Տեղական ժամանակով 15 դանց է 30 րոպե։ Այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Արցախցի բանաստեղծուհու Անդրանիկ Ժողովածուի առանցքում սերն է ու պատերազմը։ Լույս է տեսել Նանար Պողոսյանի «Սեր եւ պատերազմ» ժողովածուն, որում ընդգրկված են հայրենասիրական, սիրային, խոհական բանաստեղծություններ եւ ապրիլյան քարորյա պատերազմն ու նրա հետևանքները պատկերող պոեմ։ Գիրքը հրատարակել է Edit Print հրատարակչությունը։ Այն տպագրվել է Արցախի պետական համալսարանի գրականության եւ լրագրության ամբիոնի երաշխավորությամբ։ Խմբագիրներ Սոկրատ Խանյան, Սամվել Մուրադյան, գրախոս Անահիտ Աթայան։ Նանար Պողոսյան բանաստեղծուհին իր կերպավորված զգայուն ու խոհուն քնարական հերոսով, որը շահկապելով տարբեր բաժիների ստեղծագործությունները, Արցախյան ազատագրական հերոսամարտն ու ապրիլյան քարորիա պատերազմը պատկերող գործերը խտացնում է պատերազմական ժամանակների Արցախցի հպարտ ու արժանապատիվ հայուհու բարոյահոգեբանական լավագույն հատկանիշները գրքի նախաբանում գրել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ Սամվել Գուրադյանը պատերազմական ապրիլյան օրերին նորորյա մեր հաղթանակն ապահոված մարտիկների անձնուրած սխրանքին է նվիրված ապրիլյան պոեմը Պոեմը սրտարուճ մի պատմություն է հայ ժողովրդի 18-ից 19-ամյա դյուցազուն ворթիների խիզախության մասին։ Համոզված եմ, որ այն հետաքրքրելու է ընթերցողին առանձնապես գաղափարահուզական յուրատիպ լուծման տեսակետից։ Գրքի նախաբանում գրել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արցախի հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ Սոկրատ Խանյանը։ Ապրիլի 22-ին Հայաստան է գալու ամերիկացի հայտնի կինոդերասան Այկիդոյի վարպետ երաժիշտ Սթիվեն Սիգալը, ով ապրիլի 24-ին կգնա Ծիծեռնակաբերդ եւ հարգանքի турք կմատուցի հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերին։ Հաջորդ օրը նայ կահիցելի նաև Արցախ։ Ամերիկացի հայտնի կինոդերասանը Հայաստան կգա հոլիվուդյան հայազգի պրոդյուսեր Ստեփան Մարտիրոսյանի անձնական հրավերով։ Ինչպես մեզ հայտնի դարձավ, այս պահի դրությամբ այլ այցեր եւ հանդիպումներ նախատեսված չեն։ Ամենայն հավանականությամբ Սիգալն իր հայաստանյան այցի ժամանակ կհանդիպի լրագրողներին եւ անձամբ կպատմի իր այցի նպատակների մասին։ Ինչ վերաբերում է հոլիվուդյան հայազգի պրոդյուսեր Ստեփան Մարտիրոսյանին, ում հրավերով էլ Սիգալը գալու է Հայաստան, ապա Մարտիրոսյանն աշխատել է ոչ միայն Սթիվեն Սիգալի, այլ նաեւ Սիլվեսթեր Ստալոնեի, Դենզել Վաշինգտոնի եւ Փիրս Բրոսնանի հետ։ Հայաստանում ծնված, բայց վերջին 20 տարին Կալիֆոռնիայում բնակվող հայազգի պրոդյուսերին ամիսներ առաջ քրեական մի գործի շրջանակներում ձերբակալել են հենց Մոսկվայի օթանավակայանում։ Ինչպես գրում է ռուսական մամուլը, Սթիվեն Սիգալը Հայաստան գալուց առաջ մեկնելու է Մոսկվա իր աջակցությունը հայտնելու Ստեփան Մարտիրոսյանին։ Իդեպ հայազգի պրոդյուսերի ձերբակալման առիթով 2017 թվականի նոյեմբերին բաց նամակով հանդես էր եկել խոստումը ֆիլմի ռեժիսոր Թերի Ջորջը, ով պետք է հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահաներ Մարտիրոսյանի պրոդյուսերությամբ։ Վկայություն ֆիլմի սցենարը պատմում էր Նեմեսիս Գործողության, Սողոմոն Թեհլերյանի եւ եպիսկոպոս Գրիգորիս Պալաքյանի մասին։ Ավելին, սցենարի հեղինակ Թերի Ջորջը նշել է, որ սա լավագույն սցենարներից մեկն է, որ երբևէ գրել է, բայց այդ ընթացքում խոստում ֆիլմի պրոդյուսերներն առաջ են ընկել եւ Ջորջին առաջարկել նկարահանել խոստումը, իսկ վկայություն ֆիլմի սցենարը դեռ սպասում է էկրանավորման ժամին։ Շարլիս Թերոնը, ով Հոլիվուդի ամենագեղեցիկ ու նրբակազմ դերասանուհիներից է, բավականաչափ պրոֆեսիոնալիզմ ունի հանուն նորդերի կտրուկ կերպարանափոխվելուց տասնյակ կիլոգրամներ հավաքելուց չխուսափելու համար։ 43-ամյա Շիկահերը նոր Թուլի ֆիլմում մարմնավորում է ավելորդ քաշ ունեցող բազմաչարչար մոր։ Հատուկ այս դերի համար նա գիրացել է 23 կիլոգրամ, ինչը նրան ընկճախտի մեջ է գցել։ Դերասանուհին պատմել է, որ ստիպված է եղել ամբողջ օրը, հատկապես գիշերները, համբուրգներ ուտել։ Ես ուզում էի զգալ այն, ինչ զգում էր իմ հերոսուհին։ Կարծում եմ, որ գիրանալով առավել մտեցա կերպարին ու նրա մտածելակերպին, բայց միևնույն ժամանակ ինձ մոտ ընկճաղ սկսվեց, քանի որ կյանքումս առաջին անգամ էի այդքան շատ վնասակար սնունդ ուտում ու շաքարով հարուստ ըմպելիքներ խմում, պատմել է Թերոնը։ Օսկարակիր դերասանուհու խոսքով սկզբում այդ ամենը զվարճալի էր, հետո շատ տհաճ։ Ես նույնիսկ Զարթուցիչով արթնանում էի գիշերը, որպեսի սնվեմ, քաշ չկորցնեմ։ Դա նման էր ծանր աշխատանքի։ Արթնանալու սնունդը մեքենայորեն ուղարկել ստամոքսս, կիսվել է թերոնը։ Նա նաև խոստովանել է, որ գիրանալուց հետո իր երկու երեխաները կարծում էին, որ ինքը շուտով երեխա է ունենալու։ Թերոնի խոսքով իրենից շատ ժամանակ է պահանջվել նախկին կազմվածքը վերականգնելու համար։ Ֆրանսիահայ ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Ռոբերտ Գետիկյանը կհամալրի Կանի 71-րդ միջազգային կինոփառատոնի ժյուրիի կազմը։ Գետիկյանի հետ միասին կինոփառատոնի ժյուրիի կազմում ընդգրկվել են ֆրանսիացի դերասանուհի Լեա Սեյդուն, ռուս ռեժիսոր Անդրեյ Զվյագինցևը, կանադացի ռեժիսոր Դենի Վիլնյովը, ամերիկացի դերասանուհի Քրիստեն Ստյուարտը, չինացի դերասան Չան Չենը, Բուրունդացի երգիչ երգահան Խաջանինը եւ ամերիկացի սցենարիստ Ավա Դյուվերնեը։ Ժյուրիի նախագահն է լինելու հայտնի ավստրալիացի դերասանուհի Քեյթ Բլանշեթը։ Կանի կինոփառատոնը մեկնարկելու է մայիսի 8-ին եւ կավարտվի մայիսի 19-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Շարունակելով եթերը առաջարկում ենք ցանոթանալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններին Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեից։ Օրնուրփաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Facebook ընկերության հետազոտությունների ղեկավար Յան Լենկունը Twitter-ում հղում է հրապարակել սոցցանցում մեքենայական բանականության պրոցեսորների մշակման համար թափուր աշխատատեղի վերաբերյալ։ Այս մասին Vedomosti-ի փոխանցմամբ հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով ընկերության աղբյուրները եւ Facebook-ի բաց թափուր աշխատատեղերի ցանկը սոցցանցը թիմի հավաքում սեփական չիպերի ստեղծման համար։ Ավելի վաղ Facebook-ի հետազոտությունների ղեկավար Յան Լենկունը Twitter-ում հղում է տեղադրել սոցիալական ցանցում թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ, առաջարկելով արձագանքել այն մասնագետներին, ովքեր հետաքրքրված են մեքենայական բանականության պրոցեսորների մշակմամբ։ Facebook-ը մենեջեր է փնտրում, որը SOC, ACIC-ի e և անհրաժեշտ ողջ ծրագրային ապահովման արտադրության կազմակերպություն կստեղծի։ Մենեջերը պետք է ղեկավարի սարքերի (արհեստական ինտելեկտ կամ սերվերի համար) պրոցեսորների մշակողների թիմ։ ազգային շահերի պաշտպանության եւ Telegram ցանցի մենաշնորի դեմ պայքարի շահերից ելնելով այս ցանցում մեծն այաթոլայի էջը կդադարի գործել։ Այս մասին ասվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամամենինի մեսենջերի պաշտոնական ալիքում հաղորդում է Interfax-ը։ Ազգային շահերի պաշտպանության եւ Telegram ցանցի մենաշնորի դեմ պայքարի շահերից ելնելով այս ցանցում մեծն Այաթոլայ Էջը այս պահից կդադարի գործել, նշվում է հաղորդագրությունում։ Telegram-ի օգտատերերին առաջարկում են Խամենեիի հաղորդագրությունները կարդալ իրանական Սորոուշ և Gap Messenger-ներում։ Այս պահին ամբողջ աշխարհում Telegram-ի օգտատերերը հասանելիության հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Նրանք նշում են, որ արգելափակման շրջանցման համար հատուկ միջոցների օգտագործումը, պրոքսի սերվերները և VPN-ը չեն օգնում։ Down Detector ծառայության համաձայն, որը հետևում է հայտնի համացանցային ռեսուրսների խափանումներին, Telegram-ի խնդիրների մասին հաղորդագրությունների թիվը կտրուկ ավելացել է 5:00-ից հետո։ Օգտատերերի խոսքով, Messenger-ը չի աշխատում Ռուսաստանի Դաշնությունում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Բրիտանիայում, Պորտուգալիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Իրանում, Սաուդյան Արաբիայում, Հարավային Աֆրիկայում, Եգիպտոսում եւ մի շարք այլ երկրներում։ WhatsApp-ի հերթական թարմացման մեջ ավելացել է հնարավորություն դեռնելու այն օբյեկտները, որոնք ջնջվել են։ Առայժմ նման հնարավորություն ունեն միայն Android-ով աշխատող սմարթֆոնները, հայտնում է BGR-ը։ Նոր թարմացումն ավելացել է Android-ի 2.18-113 տարբերակի մեջ։ Apple օգտատերերին նման հնարավորությունները դեռ հասանելի չեն։ Նախկինում նկարները, նամակները, ֆայլերը պահվում էին WhatsApp-ի սերվերներում 30 օրվա ընթացքում մինչև բովանդակության դեռնումը։ Եթե բեռնումից հետո օկտատերը ջնջեր ծրագրի համար նախատեսված թղթապանակի պարունակությունը, ապա 30 օրը լրանալուց հետո այն վերադարձնել հնարավոր չէր լինի։ Հիմա օգտատերերը կարող են բեռնել հին ֆայլերը, անգամ եթե դրանք ջնջվել են հեռախոսից։ Սինգապուրի Նանյանի տեխնոլոգիական համալսարանի մասնագետները այնպես են ծրագրավորել ռոբոտներին, որ դրանք կարող են ինքնուրույն հավաքել IKEA բրենդի աթոռը։ Ինչպես նշում է Գիզմոնդոն, մասնագետները հավաքման համար ընտրել են Ստեֆանաթորը, որը երկու ռոբոտները հավաքել են 20 րոպեում։ Աղբյուրում անրամասնում է, որ ռոբոտները սկզբում ճանաչել են աթոռի բոլոր դետալները ու որոշել դրանց գտնվելու վայրը, ինչից հետո նախապես ծրագրել են իրենց շարժումներն այնպես, որ խուսափեն բախումից։ Բացի այդ, ռոբոտները որոշել են ինչ ուժով պետք է իրականացնեն ամեն մի շարժումը։ Իտալական ավիոինտերիերոս ընկերությունը ստեղծել է օթանավերի համար նախատեսված կանգնած նստատեղերի նախնական օրինակ՝ Grummeria Ketrun։ Նմուշի դիզայնը հիշեցնում է դիարշավորթի թամբ։ Ենթադրվում է, որ կանգնած նստատեղերի շարքն ամրացվելու է ուղահայաց ձողերին։ Դրանց վրա լինելու է փափուկ պաստառապատում, որը հնարավորություն կտա ուղևորներին անհարմարություն չզգալ ազդրերի հատվածում։ Բացի դրանից նստատեղերը համալրված կլինեն ամրակալներով, որոնց վրա հնարավոր կլինի հենվել։ Աղբյուրը նկատում է, որ նման նստատեղերը հնարավորություն կտան 20%-ով ավելացնել ինքնաթիռի սրահում ուղևորների քանակը։ Ենթադրվում է, որ դրանք առավել պահանջարկ ունենան ոչ հեռու տարածություններով չվերտներ իրականացնող ավիաընկերությունների շրջանում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ ինչ որ բան շշնջաց, ինչ որ բան շշնջաց Losing I'm trying to connect. el mundo era plano, aunque lo discutaste señor Galileo. Y me cansé de besar ranas en vano, pero el principio azul jamás lo encontré. Y así llegaste tú, me volví con errores. vida es una colección de recuerdos, pero nada como tu recuerdo también. De las redondas que tienen tus labios, al olor de tu pelo, el color de tu piel. Piensas que dirás y me voy a resignar. Eres lo mejor que me ha pasado Grado. existir, lo haces bien. Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր դոնորների միջազգային օրն է։ այսօրը ծնվել են Ֆիլիպ Պինելը, ֆրանսիացի բժիշկ, Ֆրանսիայում գիտական հոգեբանության հիմնադիր։ Ժան-Ֆրանսուଆ Ռաֆայելին, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, փորագրիչ, Փարիզի կենցաղագիր։ Դանիել Վարուժանը, արևմտյան տաղանդաշատ գրող։ Նիկոլայ Ագնիցևը, ռուս պոետ, դրամատուրգ, մանկագիր։ Խուան Միրոն, իսպանացի նկարիչ, սյուրռեալիստ։ Կայ Սիգբանը շվեդ ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Պավել Լուսպեկայևը Ծակումով հայ ռուսաստանցի դերասան, ՌԽՖՍՀ վաստակավոր արտիստ, Կար Մյուլլերը շվեցարացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Լեբեդը ռուս քաղաքական գործիչ գեներալ լեյտենանտ Վյաչեսլավ Ֆետիսովը ռուս հոկեյիստ Կոնստանտին Լավրոնենկոն՝ կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասան։ կային երկու հիմնական մեղք, որոնցից բխում են մնացած բոլորը։ Դրանք են անհամբերությունը եւ անփութությունը։ Զերծ մնացեք այս տեսակ մեղքերից, որ เป զի կարողանաք չշեղվել կյանքի ճիշտ ուղուց։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։